Danas se savremeno društvo suočava sa različitim krizama, ali sigurno najveća kriza je kriza vjere i morala – danas u modernim društvima možemo naći eh, probleme kao što su kriminal, korupcija, mito, prevare i mnoge druge probleme koji ruše, jednostavno ruše eh, naše društvo i ruše ljudsku zajednicu, ne daju joj da napreduje, da ide jeli, naprijed. Ulažu se mnogi napori da se kriminal, korupcija i ti drugi problemi da se u najmanju ruku smanje. Međutim, rezultati su neznatni. Rezultati su neznatni iako se donose e, oštri zakoni i rigorozne sankcije protiv svih onih koji posežu za takvim jeli, radnjama i djelatnostima. Međutim, u tome ni rješenje. Postavlja se pitanje u čemu je rješenje ovih savremenih društvenih problema. Nema sumnje da je povratak vjeri, povratak stvoritelju i Allahu, odnosno buđenje svijesti o stvoritelju, jedini mogući način da se ovi društveni problemi riješe, odnosno da se makar svedu na minimum. I to je ono što treba današnjem društvu. Treba riješiti krizu vjere i morala treba ljute, ljude vratiti vrijednostima vjere, moralu i čestitosti, poštenju. Treba izgraditi svijest o odgovornosti za dijela i za postupke, o odgovornosti pred onim najvećim i najprvednijim sucem. To je bila zadaća svih vjerovjesnika i poslanika. Oni su imali zadatak da kod svojih sljedbenika, odnosno da kod ljudi izgrade visoku svijest i vjerovanje o stvoritelju, o gospodaru koji nas prati, koji naša dijela bilježi i pred kojim ćemo odgovarati za ta dijela. Zato je poslanik Ali Hissalat Veselam jeli, 13 godina djelovao u Meki i ajti koji su dolazili o tome i koji su govorili jeli, o, ovaj, o, koji su dolazili u Mekki, koji su objavljivani u Mekki, govorili su o vjerovanju i baš su govorili o buđenju te svijesti. U Kur'anu ima preko 6000 ajeta. Samo 500 ajeta govori o pravnim propisima koji uređuju međuljudske odnose, dok svi ostali ajeti govori o vjerovanju i o toj svijesti, dubokoj svijesti, da ćemo odgovarati za svoje djela, za svoje postupke. Samo ako uspijemo kod ljudi izgraditi tu svijest, onda ćemo uspjeti da popravimo stanje u današnjim društvima. Sigurno će biti manje i kriminala, i ubistava, i droge, i alkoholizma, i mita i korupcije. Zato je i poslanik alejhi salatu vesselam često u svojim hadisima izrekama isticao važnost ove svijesti koju također nazivamo i bogobojaznost. Znači, treba izgraditi kod ljudi bogobojaznost, da su svjesni da ih njihov stvoritelj stalno prati, da ih gleda i da će odgovarati za svoje djela. Zato u jednom hadisu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, vrhunac vjere ili ihsan je da robuješ Allahu, da vjeruješ u Allaha i robuješ mu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Na buđenju ove svijesti treba, trebaju prije svega poraditi institucije, islamske vjerske institucije i pojedinci koji se bave jeli, islamom i islamskim misionarstvom. I o tome se treba govoriti i u medijima, jer rigorozni zakon i sankcije ne mogu sami riješiti probleme današnjeg društva. Ako gledamo na odnos prema vjeri i prema Bogu, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ljude možemo podijeliti u četiri vrste one koji niti vjeruju, niti čine dobro. To su uglavnom buntovnici i oni koji prave nered i siju smutnju na zemlji. Imamo one koji ne vjeruju, ali čine neko dobro. Čine neko dobro koje je neznatno. Imamo one koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, međutim, njihova vjera je slaba da bi se potpuno predali i pokorili Allahu subhanahu wa ta'ala, to su oni griješnici koji sebi svašta dozvoljavaju u životu razne prijestupe i za njih su svakako potrebne određene sankcije. Jel? Imamo i one četvrte, a to su iskreni i pravi vjernici koji imaju duboku svijest o svome stvoritelju, koji su kod sebe izgradili bogobojaznost, koji su svjesni, duboko svjesni, da će za svoje djela odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je ono najvažnije što treba izgraditi kod ljudi. Jer samo tako ćemo izgraditi e, napredno i prosperitetno društvo, društvo blagostanja kojem, u kojem će svima biti lijepo i u kojem će se svi e, osjećati udobno i prijatno. Zato postoji ključna razlika između čovjeka koji vjeruje i koji ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala sudnji dan. Onaj koji vjeruje u Allaha, on će nastojati da svako svoje dijelo koje čini, da, da, da ga čini u skladu sa Allahovim propisima jer je svjestan da će za svoje djelo odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I njemu je cilj da postigne Allahovo zadovoljstvo na dunjaluku. Cilj mu je da postigne Allahovu milost i vječno uživanje na onome svijetu. S druge strane, čovjek bezbožnik ili onaj koji slabo vjeruje, koji ima slabo vjerovanje, on ima samo ovo dunjalučke ciljeve interese i sve podčinio tim ciljevima. Za njega ništa nije zabranjeno. Kod njega cilj opravdava sredstvo. E to je ključna razlika između ova dva čovjeka, između vjernika i bezbožnika ili da kažemo grešnika. Što nam jasno govori koliko je bitno uh, vratiti ljude vjeri i moralu. Koliko je bitno uh, probuditi svijest kod ljudi o njihovom stvoritelju. O, o tome zašto su stvoreni, zašto postoje na ovome svijetu. Da ovaj svijet i njegova uživanja nisu cilj, nego su samo sredstvo uh, da postignemo onaj krajnji cilj, to je Allahov zadovoljstvo i vječnu sreću. Šta to treba biti motiv za dobro? Šta to treba biti je li, uh, motiv da se klonimo zla? Jedino vjera, jedino moral mogu čovjeka odvratiti od, od grijeha, od prijestupa, od kriminala. Šta to može kriminalca odvratiti od kriminala do svijest da ga svevišnji, svemoćni prati, da se njegova djela pišu i da će odgovarati za svoje djela. Šta to može odvratiti suca od nepravedne presude do svijest da će zato odgovarati na onome svijetu i da će zbog nepravde završiti jeli, u, u pravednoj kazni, odnosno u džehennemu. Šta to može odvratiti službenika koji se koristi mitom i korupcijom do svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala, o stvoritelju pred kojim će stati na kraju i polagati račun za svoje djela. Prema tome, ne postoje nikakvi zakoni, bez obzira koliko oni bili strogi i rigorozni i sankcije koje mogu odvratiti koje mogu odvratiti ljude od eh, nevaljalih i ružnih postupka, postupaka i od nemorala kao što ih može odvratiti vjera, odnosno bogobojaznost. Zato neka cilj islamskih institucija i ustanova i pojedinaca bude da izgrađuju tu svijest kod ljudi, duboku svijest Allahu subhanahu wa ta'ala.